Svjedoci smo i dobro znamo da su ove bolesti uveliko proširene među nama, čak dakle i muslimanima, onima koji se pridržavaju za vjeru. Ovo su i takako opasne bolesti. Opasne i po onoga koji se bavi njima, onoga koji uzrokuje ove bolesti, a isto tako svjedoci smo, to možemo vidjeti opasne su ove bolesti za one kojima se one čine, za one osobe kojima se ove bolesti naprave, prouzrokuju, koje se ureknu, kojima se zavidi, naročito kojima se sihr napravi. U našim prošlim emisijama govorili smo o istinitosti sihra, da sihr postoji kroz Kur'an i sunnet uzvišeni Allah u svojoj knjizi govori o istinitosti sihra. Također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam govori o tome. I najbolji dokaz postojanosti sihra, da sihr postoji i da doista djeluje na čovjeka, jeste i vjerodostojan hadis kod imama Buharije i muslima, da je samom Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam bio napravljen sihr. Ako je to bilo moguće napraviti njemu, da mu drugi naprave sihr, da on bude opsihren, da oboli od toga, onda zasigurno niko od nas nije imun od sihra. Niko od nas nije sačuvan od toga. Sačuvan je jedino onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala zaštiti. Zašto se to desilo Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam? To je u Allahovoj mudrosti, u Allahovom znanju, moguće da nam upravo uzvišeni Allah dokaže da niko nije čist od toga, da se niko ne može spasiti od toga, od dejstva sihra. Također govorili smo o opasnosti i pogubnosti sihra, koliko je sihr ogavno djelo, kako je zabranjeno također Kur'anom, sunnetom, islamski učenjaci su složni, razilaze se jedino da li osoba koja se bavi tim sihrom, da li je još uvijek vjernik ako je bila ili ne, zavisno kojim se sihrom bavi. Zatim govorili smo i o razlici između sihirbaza i dobrog čovjeka. Nažalost, danas je mnogo onih koji se u ruhu u liku dobrih ljudi pojavljuju, a u stvari su sihirbazi. Pa smo govorili i spomenuli nekih dvadesetak odlika, simptoma, pokazatelja kako prepoznati sihirbaza. Ukoliko primijetimo neke od njih, kod određenih ljudi ne idimo takvim ljudima i odvraćajmo druge bolesne od takvih nadriljekara kod takvih ljudi samo će oni još više oboljeti, neće se izliječiti. Uzvišeni Allah nam je dao za svaku bolest lijek, osim za starenje. Za starost nema lijeka, odnosno za smrt nema, nema lijeka. Za svaku drugu bolest uzvišeni Allah je dao lijek. A najveći i najsveobuhvatniji lijek jeste upravo njegova knjiga, Kur'an Kerim. Zato je trebamo se vratiti Kur'anu i liječiti se Kur'anom. Mi sami podučiti se ajetima, dovama, zikrovima koje trebamo učiti u svrhu zaštite od spomenutih, a i drugih bolesti ili ukoliko već obolimo da se tim ajetima, dovama, zikrovima liječimo od bolesti od koje smo obolili. Onaj koji proučava Kur'an, iščitava Kur'an i također hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem može zaključiti da postoji više vrsta sihra. Sihr nije jedan. I postoje simptomi za svaku od tih vrsta. Mnogo je vrsta sihra i od koje oboli čovjek, od koje vrste sihra oboli čovjek, o tome nam ponajbolje govore simptomi pokazatelji koji ukazuju je li obolio od ove ili one vrste sihra. Tako, proučavajući Kur'an i sunnet, možemo zaključiti da postoji sihr rastavljanja. Postoji sihr rastavljanja. Sihr bazi prave sihr određenim ljudima da ih rastave. Ili dolaze zavidnici, zlobni ljudi, sihir bazima i traže od njih da im naprave sihr, da odnesu pred kuću, pred ulazna vrata, ovdje ili onda gdje prolaze obično ti ljudi kojima oni zavide, kako bi im dakle postavili taj sihr i rastavili ih od njihovih voljenih. Ovaj sihr najčešće se spravlja, kako o tome i govori Kur'an, pravi se supružnicima da se rastavi čovjek od žene. Ali Dakle, počesto se ovaj sihr i pravi da se zavade roditelji s djecom. Da sin ode od majke, da čirka ode od roditelja. Ili počesto se zna ovaj sihr napraviti i uspješnim poslovnim partnerima. Dvojici, trojici, više njih dobro posluju drugi ljenčari, dangubari, zavidni su im. Da je i njima kako da imaju i metka koliko oni imaju, međutim, oni sjede nogu priko noge, stavili su, odmaraju, pa ne mogu oni da postignu taj imetak, ne žele ga ni drugima, zavidni su drugima, pa odlaze, posježu za ovim sihrom i, dakle, bacaju pre te ljude. Zna se desiti da dođe do promjene njihovog stanja, da počnu gubiti poslove, da im krene, što kažu, nizbrdo i slično. Allah subhanahu wa ta'ala govori o ovoj vrsti sihra, govori u poznatom stotinu drugom ajetu sure El Beqara, dakle ajetu koji govori o sihru. Tu u tom ajetu uzvišeni Allah spominje da su se ljudi podučavali od Haruta i Maruta, podučavali su se sihru, između ostalog podučavali su se kako rastaviti ženu od njenog muža. Pa kaže uzvišeni Allah, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Oni, ljudi su se podučavali od njih dvojice kako da razdvoje čovjeka od njegove, od njegove žene. I to je doista ono čemu se šetan najviše raduje. Čemu se zlobnici, zavidnici najviše raduju. Da razruše uspješnu, beričetnu, složnu muslimansku porodicu. Zna dobro šeitan, a i njegove sluge, da je porodica prva cigla uspješnog društva. Ako je porodica kako treba, ako je ona uspješna, uspješno će biti, ako Bog da i društvo, jedna takva porodica, druga, peta, deseta, stota, imat ćemo i uspješno društvo. Zato je najveći cilj šeitanu, nakon odvođenja ljudi u nevjerstvo, mnogoboštvo, boštvo, najveći mu cilj nakon toga jeste da pocijepa muslimansku porodicu. Spominje se i u hadisu Džabira ibn Abdullaha radijallahu anhuma, vjerodostanom hadisu kod imama muslima, da se šeitanov prijesto nalazi na moru. Odatle sa tog prijestola svog on šalje svoju konjicu, svoje sluge, da idu po zemlji, šire se po zemlji i da zavode, obmanjuju ljude, da ih odvraćaju s pravog puta na stramputicu, u zabludu da ih odvode. Pa se vraćaju i podnose izvještaj šeitanu. Pa jedan kaže uradio sam to i to, drugi kaže uradio sam to i to, treći kaže uradio sam to i to i tako dolaze redom, a on govori ništa ti nisi uradio, ništa ti nisi uradio, to što si uradio ništa nije značajno, sve dok mu ne dođe jedan od njih i ne kaže nisam se odvojio od čovjeka i nisam ga prestao obmanjivati, zavoditi sve dok ga nisam rastavio od njegove žene. Pa kaže šeitan, ente ent, ti si ti, odnosno ti si uradio posebno dijelo, zatim ga posadi pored sebe, da sjedi pored njega, zbog važnosti tog nedjela kojeg je on učinio. Dakle, šeitanu je to od prioriteta da razdvoji muža od žene, naročito dakle one koji su hajrli, koji su vjernici, koji imaju uspješan, uspješan brak. Kaže šehol Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala govoreći o ovoj vrsti sihra kaže rad na rastavljanju supružnika jedno je od najstrožijih zabranjenih dijela. To je bio posao Haruta i Maruta i posao najodabranijeg šeitana kod Iblisa. Dakle, ovo, ente, ente, ti si ti, ti si poseban, ti si najodabraniji. To je dakle bio posao tog njegovog najodabranijeg šeitana kako je došlo u vjerodostojnom hadisu kod imama muslima. Dakle, ovaj sihr se sprava, spravlja prvenstveno da se razdvoji muž od žene, ali kako rekoh, pravi se i da se razdvoje roditelji od djece, pravi se da se razdvoje poslovni partneri i slično. Koji su pokazatelji? To nam je najbitnije. Spomnjat ćemo ove vrste ići polahko, jer sihr je uveliko proširen među nama. Kako znati jesmo li obolili i od koje vrste sihra smo obolili, ponajviše se to prepoznaje i najlakše se to prepoznaje na osnovu simptoma, pokazatelja. Pa koji su to vrste, koji su to simptomi ove vrste sihra? Koji su pokazatelji ove vrste sihra, sihr rastavljanja? Je li neko obolio od te vrste sihra, to će ustanoviti na osnovu sljedećih pokazatelja. Ovo su samo neki pokazatelji. Kažu nagla, iznenadna promjena stanja supružnika od ljubavi ka mržnji. Do juče su se volili strastveno, malte ne davali jedno sebe za drugo. Danas ne mogu smisliti jedno drugo. Mrze je iznad duše jedno drugo. Mnogobrojna žalba, mnogo se žale jedno na drugo uveličavaju bračne probleme, iako kada dođeš, saslušaš ih, pokušaš ih pomiriti, vidiš da su to dječja pitanja. Vidiš da su to sitnice, međutim oni zbog dejstva ovog sihra uveličavaju te besmislice. Zatim, nespremnost, nenalaženje puta i načina da se popravi bračni život, već stalno se iz dana u dan, iz dana u dan pogoršava taj brak. Zatim, gubljenje svake suosjećajnosti prema bračnom drugu. Izgubi se svaki vid i najmanjeg osjećaja, svaki vid ljubavi. Nema više ljubavi među njima. Do juče su dovili jedni za druge. Muž za ženu, žena za svoga muža. Nastojali da zadovolje jedni, jedno drugo. Tražili u čemu je zadovoljstvo jedno drugoga. Hizmetili, takmičili se koje će bolje jedno drugo pohizmetiti, činiti dobročinstva i slično. Od danas dove jedno protiv drugoga na seđdi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne mogu smisliti, ne mogu zamisliti da jedno drugo hizmete. Ako to rade, to rade nevoljno, sa grubim tonom, sa povišenim glasom i slično. Zatim, izmjena muževog izgleda u očima ženi i ženinog izgleda u očima njenog muža. On vidi svoju suprugu u ružnom liku i također ona, ona njega. Onaj koji je opsihren prezire svako dijelo, svaki postupak, svaku radnju svoga bračnog druga. Također roditelji djece, djeca roditelja, poslovni partneri i slično. Zatim, loše mišljenje, nedoumica, sumnja o bračnom drugu. Stalno se iščekuje da će se nešto desiti. Loše se misli, imaju se brojne pretpostavke, nedoumice, sumnje, nije se sigurno u svoga bračnog, bračnog druga ili poslovnog partnera. To su neki od simptoma sihra rastavljanja neki od simptoma sihra rastavljanja, dakle ove vrste sihra, ukoliko imamo neke od ovih simptoma, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas izliječi od toga, učimo određene kuranske ajete, zikre, zikrove i dove u svrhu izlečenja od ove vrste sihra. Zatim, suprotno sihru rastavljanja, postoji sihr ljubavi. Kao što sihr bazi spravljaju sihr da putem njega rastave, razdvoje muža od žene. Na drugoj strani spravljaju sihr da bi dvoje sastavili, da bi muškarca i ženu koji se ne mogu smisliti, nikada nisu mogli ni zamisliti da bi živjeli zajedno. Nemaju nikakvih osjećaja, sklonosti jedno prema drugome, odjedan put vidiš ih da se uzimaju, da žive u braku, nesnosnom ljubavi se vole Ne mogu zamisliti jedan, samo jedan dijelić vremena da su udaljeni jedno od drugog i slično. Sihr ljubavi. O ovom sihru govori Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kada kaže u hadisu kojeg nam prenosi Abdullah ibn Mas'ud, kaže vjerovjesnik alaihi salatu wa sallam, doista su rukja, zapisi i tivele širk. Doista su rukja, neispravna rukja. Dakle, učenje, gdje se ne uče kuranski ajeti ili zikrovi ili dove, gdje se ne spominju Allahova imena, već se spominju šeitanska imena. Već se priživeju šeitani i slično. To je dakle ta neispravna ruke, ako Bog da o njoj će biti više govora, kao i o ispravnoj ruki. Zatim zapisi, gdje se također zapisuje ono što nije dobro. I tivele. Pod tivelom misli se dakle na spravljanje sihra kako bi se dvoje sastavilo, muškarac i žena. Kako bi se sastavili, kako bi se pojavila ljubav među njima, danas se to mnogo radi. Ova vrsta sihra danas je uveliko prisutna. Ona želi tog mladića za svoga muža zato što je on imućan, bogat je, zato što je iz ugledne porodice, zato, zato, zato, a ona nije na njegovom stepenu, nije na njegovom rangu, pa poseže za ovom ogavnom stvari koja će joj se kasnije obiti od glavu sigurna. Pa na takav način. I s druge strane, također mladić želi neku djevojku koja je izuzetno lijepa, također i ona iz ugledne porodice želi je za sebe onako normalno, nikada ne bi je mogao ženiti. Međutim, odlazi siherbazu, traži da se toj ženi napravi siher kako bi se ona udala za njega odjedan put, pojavljuje se ta jeli, nesnosna ljubav prema njemu i oni se, oni se uzimaju. Dakle, od pokazatelja ovoga sihra jeste nagla, iznenadna promjena stanja. Od mržnje ka ljubavi. Od mržnje ka ljubavi ili od bezosjećajnosti ka nesnosnoj ljubavi. Obuzimanje tih osoba strasnom ljubavi i nestrpljenje na njoj prevelika žudnja za spolnim odnosom, prevelika žudnja za viđenjem dotične osobe i slijepo pokoravanje dotičnoj osobi u svemu. Kada se osobi napravi sihr, ona, ta osoba, drugoj se pokorava što god druga zatraži. Uspostavlja se veza među njima i ova osoba kojoj je napravljen sihr, ona što god ta druga zatraži od nje, ona joj se pokorava. Ona to i čini. Zatim, uspješan bračni život zbog ovog sihra dolazi do sklapanja braka i on poludi za njom, ne može smisliti ni jedan dijelić vremena trenutka da je on odvojen od nje, a ona ga vara. Problema masa u tom braku i svi drugi vide probleme, on ne vidi. On joj se slijepo pokorava, on sebe daje za nju. Ona ga vara, ona radi svašta mimo njega. Međutim, i dalje oni žive. Zbog dejstva djelovanja ovoga sihra. Normalno da je čovjek zdrav, kada se čovjek izliči, vidi te probleme sve oko sebe i neće, ne želi da živi takvim, takvim životom. Zatim, ima se prelijepo mišljenje o drugoj osobi koja počesto ne zaslužuje da se ima takvo mišljenje. Prelijepo se misli o njoj, iako je dakle osoba loša. Pokorava joj se što god zatraži. Hizmeti se u svemu, iako dakle ta osoba možda ne zaslužuje. Zatim vidi se ta dotična osoba u najljepšem izgledu. Nema ljepše žene na dunjalu kod nje. A kada je normalan insan pogleda, rekao bi možda da Allah sačuva. Ali između njih je ubačen sihr, postavljen sihr, ona nije lijepa, ali se njemu zbog dejstva tog sihra pojavljuje u najljepšem izgledu, a on je imućan, on je bogat, on možda živi negdje vani, ima kuću, ima dobar posao, ima dobro auto, a ona onakva kakva jeste, ne bi se mogla udati možda ni za nekog drugog običnog, a kamoli ili za takvog. Međutim, sihr sve radi razlozi ovog sihra javljanje, dakle, može se desiti čak da se ovaj sihr pravi između supružnika, ne samo između muškarca i žene koji nisu u braku, pa treba da stupe u brak. Ne, već se zna desiti počesto i da žena odlazi sihirbazu i traži da napravi sihr njenom mužu, da je muž slušao svemu. Počela je primjećivati kako muž e, gubi osjećaj prema njoj zapostavljaj i slično, antipatiju pokazuje prema njoj, odlazi sihirbazu da, je, da mu se napravi sihr, ne bi li je što više zavolio, da ne gleda u druge žene, ne do Allah da se oženi nekom drugom ženom i slično. Zatim, počesto dakle i metak. Zbog čega se, najčešće zbog čega se pravi ova vrsta sihra drugoj osobi, žudnja za njegovim imetkom kojeg on ima jeli, kod sebe želja da se dođe do tog imetka, da se uživa u tom imetku, da se stanuje u toj kući, da se voza tim autom, da se razbacuje tim parama i slično, pa spravlja se jeli sihr, dolazi do braka i ta loša, pogana osoba dolazi do svoga, svoga cilja. Ovaj sihr može imati i kontraefekat, može imati dakle suprotne rezultate, a to je da čovjek kome se napravi sihr, zamrzi i svoju ženu i sve druge žene. Zamrzi i svoju majku koja mu je najpreća. Može imati dakle e, posljedicu da čovjek oboli. Ne dakle da zavoli tu ženu i da s njom ima lijep bračni život, već da čovjek oboli i da umre, umre od njega. Zatim, proučavajući Kur'an i sunnet Allahov poslanika, alihi salatu oslam, možemo naići na uh, također još jednu vrstu sihra, a ona se zove sihr priviđanja. Sihr priviđanja, da se čovjeku priviđa. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u Kur'anu spomnije kazivanje o Musa'u alihi salatu wasalam i sihir bazima s kojima je on izlazio na dvoboj. Pa oni su bacali svoje štapove, bacali su svoja užad, svoje kanape i njemu se priviđalo od tog njihovog sihra, tih čarobnjaka, tih sihrbaza, njemu se pričinjalo, priviđalo kako od tih konopa, od tih užadi postaju zmije. Nisu to više bili konopci, već su to bile zmije, pretvarale se. Također od tih štapova, štapove koje su bacali, štapovi su se, pretvarali u zmije, odnosno priviđalo se Musavu alaihi salatu wasalam od tih štapova da su, da su zmije. Također Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam kada je spravljen sihr, njemu se priviđalo, kažu pojedini učenjaci hadisa i komentatori hadijskih jeli, zbirki, kažu da mu se napravio sihr posebno za Ajšu, da mu se priviđalo da viđa Ajšu u drugačijem izgledu, da radi sa Ajšom ono što nije radio i slično. Dakle, sihr priviđanja postoji. Nalazi se spomenut u Kur'anu i također u vjerodostanim hadisima Allahovog poslanika alihi salatu sam, koji su pokazatelji. Na osnovu kojih pokazatelja možemo ustanoviti je li taj sihr napravljen nama ili nekoj bolesnoj osobi ili, ili ne. Pa kaže od pokazatelja, kažu islamski učinjaci, od pokazatelja jeste da se stvarnost mijenja, pa opsihrani, ne znam, osobu niskog rasta vidi visokom ili osobu viskog, visokog rasta vidi jeli, niskom osobom. Vidi kako se nešto kreće, a to normalan insan zdrav kad pogleda, to stoji, to miruje. Ili obratno, nešto što se kreće, miruje. Dakle, stvarnost se u njegovim očima mijenja. Zatim, stalna izmjena crta njegovog lica. Neobičan izgled njegovog lica. Čudan izgled njegovog lica. Zašto? Zbog toga što on u što god pogleda, njemu to nije više u stvarnom izgledu. Njemu je to čudno. Tako da je na njegovom licu stalno čudan izraz lica, čudne crte lica pokazuje. Stalno je začuđen, šta, stalno je zamišljen. U šta god da pogleda, njemu je to čudno. Zbog ovog sihra. Primijetiš ga, vidiš ga, pogledaš u njegovo lice, vidiš ga da je čudnih crta, crta lica. Zatim izbjegava druge ljude, povlači se u sebe, zatvara se u kuću, zatvara se u sobu, jer on u što god da pogleda, to je njemu nenormalno. To je njemu više, dakle, nije stvarno, izlazi iz okvira, okvira stvarnosti. Kako se poništava ovaj sir? Ovaj sir se najlakše poništava. Ako Bog da govorit ćemo kako se inače otklanja sihr, na koji način, ali budući da je ovo od prilike e, jedna od najlakših vrsta sihra koji se dakle najlakše poništavaju, da kažem odmah sada, poništava se tako što se prouči ajetul kursija. Poništava se tako što se zatraži zaštita kod Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šeitana. Kaže se, a'udhu billahi mine šeitanu rađim, pljucne se tri puta na desnu, na, na lijevu stranu. Prouči se ezan, prouči se bismillah i slično. Dakle, na ovakav način se može najlakše odstraniti ovaj sihr, sihr priviđanja. Kada nam se nešto učini nestvarnim, čudnim, proučimo ezan ili proučimo ajetul kursi ili zadnje dvije sure kul a'udhu bi rabbil falak i kul a'udhu bi rabbin nas uh, utječimo se Allahu subhanahu wa ta'ala od prokletog, prokletog šeitana. Ovih vrsta sihra je još, ako Bog da, budući da je to prošireno među nama i da neki ljudi likuju bivaju zadovoljni, bivaju sretni na tuđim nedaćama. Ako Bog da o tome ćemo govoriti u našoj narednoj, narednoj emisiji, kako bismo se koliko toliko podučili o ovim bolestima i na ispravan način kod ispravnih osoba se uz Allahu dozvolu liječili i izliječili.